oorgeblij het, sal oor hulle ongerechtigheid wegteer in die landen van jelle vijanden, ja, ook oor die ongerechtighede van hulle vaders saam met hulle wegteer. Dan zal hulle hulle ongerechtigheid beleid en die ongerechtigheid van hulle vaders dier dat hulle ontrouw teen my gehandel het, en ook dat hulle hulle teen my verzet het, zodat so ook al my ook teen hulle verzet het en hulle in die land van hulle vijanden moest brengen, of, als hulle onbesnede hart om dan verneder en hulle dan boet vir hulle ongerechtigheid, zal ik denk aan mijn verbond met Jacob, en ook aan mijn verbond met Isaac, en ook aan mijn verbond met Abraham zal ik denk, en aan die land zal ik denk. Maar die land moet eerst van hulle verlaten wees en moet vir sy sabbate vergoeding kry, terwijl dit wis lees sonder hulle, en hulle sal vir hulle ongerechtigheid boet, omdat, ja, omdat hulle my verordeningen verwerp en hulle siel van my inzettingen afskeer gehad het. Maar ook dan, as hulle in die land van hulle vijanden is, verwerp ik hulle nie en het ek van hulle geen afskie, zodat so ik een einde aan hulle sou maak en my verbond met hulle sou verbreek nie, want ik is die Heere hulle God. Maar ik zal tot hulle beswil denken aan die verbond van die voorvaders wat ik uit Egypte land voor die oe van die nasies uitgeleid het om vir hulle God te wees. Ik is die Heere, dit is de inzettingen en die verordeningen en die wette wat die Heere tussen om en die kinders van Israël bij die bergse naai die dienst van Mooses gegee het.